Բնակչության առողջության պահպանումը պետության կողմից դիտարկվում է որպես ազգային անվտանգության ապահովման կարևորագույն խնդիրներից մեկը։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը իրագործելով բնակչության առողջության պահպանման վերաբերյալ ԼՂ նախագահի նախընտրական ծրագրի դրույթները եւ առաջնորդվելով այս ոլորտում ԼՂ կառավարության որթեգրած քաղաքականությամբ մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում առողջապահական կառույցների համաչափ զարգացման գործընթացը։ Առողջապահության նախարարությունը իր գործունեությունը իրականացվում է թվով 19 բուժ հիմնարկների միջոցով, որոնցից 13-ը ՓԲԸ-ներ են, 6-ը ՊՕԱԿ-ներ, 7-ը շրջանային բուժ միավորումներ, եւ նախարարության ենթակայության տակ աշխատում են թվով 5 տեղամասային հիվանդանոցներ Կովսականում, Գետավանում, Հաթերքում, Վանքում եւ Ճարտարում 20 գյուղական բժշկական ամբուլատորիաներ եւ 205 բուժակ մանկաբարձական կետեր։ Համակարգի բուժ հիմնարկներում աշխատում են թվով 330 բժիշկ, 1353 բուժքույր, 763 այլ աշխատող։ Բուժ հիմնարկների մահճակալային ֆոնդը կազմում է 696 եւ տարեկան կտրվածքով ստացոնար հիմունքներով բուժում են ստանում մոտ 20000 մարդ։ Արցախի առողջապահության համակարգում արկա են 78 միավոր տրանսպորտային միջոցներ, որոնցից 6-ը ռեանիմոբիլներ են, Ներկադրությամբ մեր հանրապետությունում գործում է 134 լիցենզավորված սուբյեկտներ, որոնցից 67-ը բժշկական օգնության եւ սպասարկման, 19 առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող բուժ հիմնարկներ են, 40 ստոմատոլոգիական եւ 8 այլ գործնեություն զբաղվող, 63 դեղատնային գործնեության, որոնցից 33-ը Ստեփանակերտում եւ 4-ը թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի ներմուծման եւ մեծածախ արևտրին։ Լիցենզավորված 134 սուբյեկտներից 2016 թվականին գանձվել է պետական տուրք 6 միլիոն 741 հազար դրամ։ Առողջապահության նախարար նշանակելուց հետո դուք բոլորդ գիտեք, մի քանի օր հետո սկսվեց ապրիլյան պատերազմը։ Եվ այդ օրերին մեր ողջ համակարգը ուժային կառույցներին զուգահեռ աշխատում էր արտակարգ ռեժիմով։ Կազմակերպվել են շուրջօրյա հերթապահություններ Ստեփանակերտ քաղաքի բոլոր հիմնարկներում, շրջանների բոլոր հիմնարկներում, նաև շուրջօրյա հերթապահություններ է կազմակերպվել մասնագիտացված բրիգադաների միջոցով շրջաններում Ստեփանակերտի մասնագետները հերթապահում էին շրջաններում, դրանք վիրաբույժներն էին, անեստեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգները, տրավմատոլոգները եւ այլ մասնագետներ։ Օգնության ձեռք են մեկնել մեզ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնած բուժաշխատողները եւ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում հանրապետության բուժ հիմնարկներում սպասարկվել են հանրապետական բժշկական կենտրոնում թվով 31 վիրավոր, որից 27-ը զինվոր զինվորական, 4-ը քաղաքացիական։ Արևիկ մանկական բուժմիավորումում 3 երեխաներ, Մարդակերտում 12 վիրավոր, որոնցից 2-ը քաղաքացիական, Մարտունու ՇԲՄ-ում 3 վիրավոր, Խարվաճարի ՇԲՄ-ում 1 վիրավոր։ Ստեփանակերտի շտաբ բժշկական օգնության կայանի միջոցով տեղափոխվել են 35 վիրավորներ։ Պատերազմի ընթացքում բոլոր բուժաշխատողները կատարել են իրենց արչև դրված խնդիրները եւ նրանց գրագետ ու արագաշարժ աշխատանքի շնորհիվ փրկվել են բազմաթիվ կյանքեր։ Արցախի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված առողջապահության բնագավառի ծախսերը կազմում են 5 միլիարդ 949.8 միլիոն դրամ, որը համախառն ներքին արդյունքում կազմում է 2.3%։ Կատարողականը կազմել է 5 միլիարդ 748 միլիոն 454 հազար դրամ, Բյուջեն կատարվել է 97.7%-ով, միևնույն ժամանակ գերակատարումը կազմել է 148 միլիոն 936 հազար դրամ։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հաշվետու տարում ուշադրություն է դարձրել հանրապետության բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, մոր եւ մանկան առողջության պահպանման, ծնունդ օգնության, մակարդակի, բժշկական օգնության եւ սպասարկման որակի եւ մատչելիության բարձրացմանը, բոլոր բուժ հիմնարկների անհրաժեշտ սարքավորումներով եւ սարքերով ապահովման գործընթացին, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործման, անվճար եւ արտոնյալ պայմաններում դեղորայք ստանալու իրավունք ունեցող բնակչությանը անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովմանը, ինչպես նաեւ ոլորտի օրենսդրական դաշտի բարելավմանը եւ այլ խնդիրներին։ Արցախի առողջապահության նախարարության պետական բյուջեն կազմված է հետևյալ խմբերից եւ ծրագրերից. դեղագործական ապրանքներ, բժշկական սարքեր սարքավորումներ, արտահիվանդանոցային ծառայություններ, այն թվում բնակչության առողջության առաջնային պահպանման, մասնագիտացված մանկաբարձա-գինեկոլոգիական, ստոմատոլոգիական, 6-ից 2 տարեկան երեխաների բերանի խորոճի հիգիենայի, շտապ օգնության, բժշկական, զորակոչային, նախազորակոչային, հեմոդիալիզի, օրթեզա դասավորման եւ անգեոգրաֆիայի ծառայություն։ Իսկ հիվանդանոցային ծառայությունները, սա անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայությունները, բնակչության սոցիալապահով եւ հատուկ խմբերում ընդգրկված բժշկական օգնության ծառայությունները, 18 տարեկան եւ ավելի բարձր անձանց բժշկական օգնության տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բժօգնության, տուբերկուլոզի, աղեքային, մաշկային եւ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների, հոգեկան նարկոլոգիական, զորակոչային նախազոր նորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության, ճարորակ նորագույությունների, վերականգնողական բժշկական օգնության, մանկաբարձագինեկոլոգիական եւ միջև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայությունները։ Կարևոր հիմնախնդիրներից մեկն է նախարարության բժշկական կարդրերով համալրելու գործընթացը։ Հաշվետու տարում բուժ հիմնարկները ուղեգրվել 20 բժիշկ, ընդ որում ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունից հravirված մասնագետներով։ 2016 թվականին պետական պատվերի շրջանակներում Երևանի Մղթար Հերացու անվարտ պետական բժշկական համալսարան է ընդունվել 24 շրջանավարտներ, ընդ որում մշակվել է նոր պայմանագրի ձև, որով կազմավորվում է շրջանային բուժմիավորումների կadrերով համալրման գործընթացը։ Նաև ընդգրկված է 5 տարվա ժամկետով պարտավոր են աշխատել շրջանային բուժմիավորումներով։ Այսպիսով մենք ապահովել ենք 5 տարվա կտրվածքով կադրերի հարցը շրջանային բուժմիավորումներում։ Կլինիկական արդինատուրա, ես գիտեմ, որ բոլորին դա շատ հուզող հարց է, 2016 թվականին ավարտել են 3 մասնագետ, որոնցից երկուսը այսօր աշխատում են, մեկը Շուշիի ՇԲՄ-ում, մյուսը Հանրապետական բժշկական կենտրոնում, իսկ վիրաբույժը զորակոչվել է եւ ծառայում է պաշտպանության բանակում։ Մագիստրատուրային ավարտել 2016 թվականին 8 շրջանավարտ։ Բոլորի հետ անձամբ ես հանդիպել եմ դեռ հունիս ամսին եւ մասնագիտությունը ընտրվել է ըստ նախարարության պահանջարկին։ Հետևողական աշխատանքների շնորհիվ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության եւ տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների հետ, ինչպես պետական աջակցությամբ, այդպես էլ բարեգործական հիմունքներով համակարգի բժիշկ մասնագետների մասնագիտական որակը բարձրացնելու նպատակով բարբերաբար վերապատրաստվում են մեր մասնագետները, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտ երկրներում։ 2016 թվականին հայ Հայաստանի Հանրապետությունում վերապատրաստվել են 42 մասնագետ համակարգի, իսկ արտասահմանում 6 բժիշկ։ Նաև Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված դասընթացների մասնակցել են 15 բժիշկներ եւ 8 բուժքույրեր։ Բժիշկներից 5-ը վերապատրաստվել են Երևանում։ Բացի այդ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի կողմից Արևիկ մանկական բուժմիավորումում կազմակերպվել են դասընթացներ, առաջին փուլին մասնակցել են Ասկերանի եւ Ստեփանակերտի բուժքույրերը, իսկ երկրորդ փուլին ընդգրկվել են շրջանների բոլոր բուժքույրերը, ընդ որում մասնակիցներից 18-ը վերապատրաստվել են որպես դասընթացավարներ, որոնք հետագայում ինքնուրույն կկազմակերպեն տրեյնինգներ։ Հաշվետու տարում Ստեփանագերտում կազմակերպվել են բազմաթիվ գիտաժողովներ։ Առաջին անգամ կազմակերպվել է ստոմատոլոգների միջազգային կոնգրեսը, որին մասնակցել են արտասահմանից մեկնած մասնագետները, Կազմակերպվել են հետևյալ թեմաներով՝ նորանոր լուծումները ստոմատոլոգիայում, Նաև սիրտանոթային հիվանդությունների դեղորայքային բուժումը, արյունաբանության եւ ուռուցաբանության արդի հարցեր, սեռական վերարտադրողական արդի հիմնահարցեր եւ նշված գիտաժողովներին եւ սեմինարներին առաջին անգամ Արցախում բժիշկներին տրամադրվել են շարունակական գրիզիկներ։ Պետք է նշեմ, որ այս գիտաժողովների մասնագետների նորանոր գիտելիքները հետագայում կիրառվում են պրակտիկայում։ Լուծվել են մի շարք գլոբալ խնդիրներ, այդ թվում ավարտվել է ռուսկաբանական դիսպանսերի շենքի շենարարական աշխատանքները, որը առաջիկայում կհամալրվի համապատասխան սարքավորումներով եւ կհանձնվի շահագործման։ Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության կողմից, ինչպես նաեւ պետական աջակցությամբ վերանորոգվել է հակապալարախտային դիսպանսերի հիվանդանոցային մասնաշենքը, Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության կողմից վերանորոգվել է դատաբժշկական փորձակնության բյուրո շենքի մի մասը եւ տրվել է դիակների պահպանման սառնարան համապատասխան սարքավորումներով։ 2016 թվականին Հանրապետության բուժ հիմնարկներում արձանագրվել է մոտ 450 հազար ամբուլատոր հաճախումներ։ Հիվանդանոցային բուժօգնություն են ստացել 19209 մարդ, Բնակչության լիարժեք բուժսպասարկման համար 2016 թվականի տարեկան կտրվածքով կատարվել է 197526 լաբորատոր գործիքային հետազոտություններ, որից դժվարամաչելի հետազոտությունների քանակը կազմում է 19899 հատ, իսկ մատչելի հետազոտությունների քանակը 177627 հատ։ Հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման ուղղությամբ իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, այն թվում կատարվել է 12491 ֆլուորոգրաֆիկ հետազոտություններ, արգանդի վզիկի քաղցկեղի բացահայտման նպատակով 36 ցիտոլոգիական հետազոտություններ, կրծքագեղձի քաղցկեղի բացահայտման նպատակով 1621 մամոգրաֆիա, ոսկրանյութի խտությունը որոշելու համար 336 դենսիտոմետրիա, իրականացվող 19899 դժվարամաչելի հետազոտություններից կամպյուտերային տոմոգրաֆիայի հետազոտվել են 2000 1395 անձ, որի արդյունքում կատարվել է 4237 հետազոտություն։ Իսկ անգեոգրաֆիայի միջոցով հետազոտվել է 364 անձ, որի արդյունքում կատարվել է 201 կորոնարո անգեոգրաֆիա եւ 163 ստենդավորում։ Ընդհանուր առմամբ պետության կողմից անգեոգրաֆիա ծառայության համար ֆինանսավորվել է 375192 դրամ եւ 2016 թվականին 139 միլիոն 635 հազար դրամ։ 2016 թվականին Հանրապետության բուժ հիմնարկներում կատարվել է 5594 վիրահատություններ, որից ստացոնար վիրահատությունների թիվը կազմել է 4337, իսկ ամբուլատոր 1257։ Նաև ուզում եմ նշել, որ այս տարվա կտրվածքով մանկական հիվանդանոցում կատարվել է լապարոսկոպիկ վիրահատություններ բավականին մեծ քանակով, իսկ մեծահասակների հանրապետական բժշկական կենտրոնում լապարոսկոպիկ վիրահատություններ, անոթային վիրահատություններ եւ սկսել են էնդոպրոտեզավորումը, այն ինչը նախկինում կատարվում էր դրսից ժամանած մասնագետների կողմից։ Որպես առավել կարևոր ձեռքբերում համակարգում պետք է առանձնացնեմ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում անգեոգրաֆիայի բաժանմունքում կատարված էնդովասկուլար վիրահատությունների։